My Radio 二零一四。普羅政治，民聲起義。 My Radio 二零一四。上往棟篤串，磁力王搞叉香港。十一月七號、八號、九號，九展沙河撐雙王。一號嚟，幾隻買飛啊？門票通利琴行有售。 Swag. Say yeah. 是崇德。记住星期六晚上嘅十一点，各位亲戚朋友上嚟俾面，有恐怖有搞笑有你哋烽烟，冇错，我讲紧嘅系达仁在线，yeah，二四四零四零八八 My Radio 达仁在线，check it out。 係早晨。啊！竟然係你第一個出聲嘅喎，我仲諗住阿 U 好定咩好咧？U 好撚流啦！而家我覺得。喂，大家好啊！咁啊，歡迎又係到禮拜六啦，歡迎收睇我哋達仁在線。咁就係、嗱，都係嗰句啦。咁由依家咧十一點鐘啦，搭正啦，依家咁啊，直到今晚十二點半咧，各位都可以打電話嚟俾我。 咁啊，同我吹下水嘅。咁今晚咧，我主題係咩都不外乎咧，都係要係講下一個關於我哋叫雨誒雨傘革命呢單嘢啦。咁其實咧裏邊咧，咁就都係圍繞住誒保護學生嗰、個嗰個方向去講啦嚇。咁同埋咧，今日多少少嘅就會多埋呢一個叫舐嘢嘅旺角商戶嘅分享嘅，係啦。咁另外仲有一啲誒，等陣間都仲有少少片段同大家分享下嘅。 係啦，咁啊，另外第二第二個少少嘅議題咧，就係講緊話嚇，今日啊阿細佬咧就已經正式係誒、呃有間娛樂公司嘅，咁我亦都係咧會有簽咗一啲藝人翻嚟咧去做嘢嘅，咁今日咧有部分係上咗嚟，咁我有少少介紹啦，同埋啊講下我哋自己嘅經歷啊，同埋關係啊，咁都係一個好好嘅主題嚟嘅嚇。咁好啦，咁啊至於第二 part 啦，啊啦，咁啊有我呢、一個誒。呃 誒、靈異嘅誒、分享啦，同埋會講解一個我嘅新節目 My Radio 嘅新節目，就係、關於一個嚇、終於有自己一個靈異節目啦，就係、呢個叫人鬼殊途嘅新節目。我有少少介紹俾各位嘅，係啦，咁就誒、當然亦都會有我嘅靈異事件簿分享啦，係啦，咁依家開始可以打嚟二四四零四零八八，咁有五十萬條線，但係一條有接聽嘅啫。但係咧，啊今日有 Ivan 同埋峰哥喺度啊，係啊，咁就誒。 都會抄低你嘅電話先嘅，咁如果有打唔通嘅，咁就都留低個電話俾我，咁我一冇電話就會 call 你噶啦，係啦，今晚係啦，OK，好啦，咁啊事不宜遲，咁我哋就開始翻少少嘢先啦，咁都係講翻嗰邊先啦，咁其實依家咧嗰個、呃所謂我其實其實就冇佔中噶啦，而家不過有時順口講佔中嘅，你又唔好見怪啊嚇！啲大陸嗰啲聽到唔好屌鳩我啦嚇，咁、就咁就咧就其實嗰個新聞咧已經開始有少少。 誒呢個禮拜有咩發生到咧？其實你聽我哋其他呢、個台嘅其他嘅節目咧，係啦，唔好意思啊，因為其實有啲女咧投訴咧話成日點解咁多女啊冇仔啊嚇咁啊，所以今晚特登令令到個陽氣盛翻少少嘅，係啦，咁啊唔好介意，咁啊都要顧下啲女觀眾嘅，咁我都特登準備咗一個喺度俾大家觀賞一下嘅，係 OK 好啦，咁啊等陣再介紹佢哋，咁我都講多少少就係、今年呢個佔中嚟到呢一刻咧，咁其實都有少少開始靜咗啲啦。 即係冇咁話之前洗版洗到傻噶啲 Facebook 嗰啲，啊日日都有堅料嘅。咁但係亦都係我哋台嘅其他節目啦，都一定有相關嘅報導啦。咁只不過我呢個節目咧係以一個我我自己親身嘅出發點，同我嘉賓親身嘅出發點，同埋我哋自己見解去講嗰件事啫。可能我哋並不專業嘅，亦都可能低 Q 能嘅講嗰啲嘢白鳩黐嘅，都唔緊要嘅。咁但係咧，但係有時都係用一個輕鬆嘅角度去講嗰件事啦。 咁 咁就大家要打嚟又係屌嗰件事嘅，亦都可以繼續打嚟屌。咁今今日咧有誒誒依段時間發生咗。即係好多騎呢嘢啦，咁有啲又打邊爐啊，又乒乓波啊，又咩啊？仲有咩啊？足球追打碟啦，係啊，又打碟。係咩？又打碟咩有啊？邊個嚟？旺角哦唔識打過 O K，有冇有冇過去攞部機出嚟屌我呢啲先堅嘢啊嘛？邊騰係嘛？冇。咁啊，跟住仲有就係咩啊？誒， 嗰個打麻雀。打麻雀啊！屌你一係玩盡啲啦！你攞副牌九啊，屌嗰啲翻攤啊！你哋成個葡京搬過嚟啦，不如你橫掂都搞搞搞震噶啦！你燒撚埋嘢食啊，嚇玩埋盤菜啊嗰啲，即係你都可以，即係你橫掂都係搞破壞噶啦！喂， 你依家走出嚟又有啲講道理啊，哇好撚仁義道德啊！即係又又有誒誒、呃出嚟啊！我唔係啊，應該好大條道理嗰啲智者咧，即係之前講過港鐵嗰啲弱智者咧，我哋叫嗰啲，哇好撚有道理啊！又咁咁咁，又咁咁咁，但係其實根本上歪理嚟嘅。你以你之前都唔係咁，你做乜依家要係咁咧？係咪先？咁所以變咗咧，我都好撚反感啊！見到嗰啲乞衣嚇，咁、我都 cap 咗幾張柒頭嘅相，擺咗上我 Facebook 嗰度通緝嗰兩個撚樣嘅，係啦咩啊？ 誒馬車係大陸俾人炒，咩意見？唔講佢啦，流馬車呢啲算啦，完咗啦，即係降低無謂學阿肥腸話齋，無謂降低我嗰個叫做節目嘅質素啦，係咪先？係啦，咁唔緊要啦，由得人哋啦，即係我哋唔好搞佢，佢又唔好搞我啦嚇，怕人咗佢。好，咁咧就係啦，講開肥腸呢件事咧，覺唔覺得大家即係依家以前同我一齊嗰啲全部都就走撚晒，去撚咗邊咧佢哋？咁啊肥腸咧就係嚟緊要去日本噶啦。 嚇巴之閉啦，咁樣要去出寫真集落仆街，係啦，咁咧跟住誒，咁、今晚要開會，過唔到嚟，咁誒阿肥阿蘇哥咧就去咗北京，係啦，北京梗係搞佢嗰啲足球嘢啦，係啦，嗰隻中意波嘅條馬路嚇，咁啊阿 Shadow 咧去咗台灣，去台灣做乜嘢咧？就係、因為冇嘢撈，所以去台灣散心。你以為佢忙啊？嚇，好咁就好啦。講完佢哋個去向之後啦，咁就誒。 好啦，咁我哋先誒嗱、比較近啲有條片嘅，係今日我先收到嘅。咁因為出邊比較靜啲啊，咁都播一播嗰條片嚟望下先。 嗱，唔好睇咁多啦。點解咧？因為其實都真係你淨係睇到佢咁樣掟嗰一下已經夠啦。咁我都講翻件事俾大家聽係咩嚟㗎啦。咁話說咧，咁嗱大家都知衝突已經開始有少少停頓啦，有少少停止，有冇之前咁瘋狂啦。咁但係咧一有嘅時候，當然有好多人影㗎啦。咁頭先咧講緊係有一個叫做係反佔中嘅人士啦，啊，即係嗰個又突肚啦，咁又突黏嗰條男人咧，係打晒格仔嗰個咧，咁佢咧就掟咗一隻天。 誒嗰隻誒出奇蛋出去，唔可以講名啦，唔可以講嗰個牌子，掟咗隻出奇蛋出去，即係都係我諗佢唔係特登帶去當武器嘅，佢係真係一揦起手就掟鳩你咁樣嗰只啦。咁好衰唔衰喎？佢掟中嗰個咧就我朋我朋友嚟嘅喎，我老友嚟嘅喎。嗰條友咧就係上一誒、上一節誒嚟、到我做我嘉賓嘅 Billy 哥嚟嘅。 咁佢 send 俾我，咁我話我好橫掂冇新聞啊，擺你出嚟啦，OK。咁就阿 Billy 哥係咪喺度啊？阿 Billy 哥唔喺度啊，Billy 哥可能死咗啊，佢掟撚掟撚死咗。但唔緊要啦嚇，咁啊誒都 OK 嘅，希望佢早日康復啦。咁啊又見佢又話報警，又話成係啦，咁啊希望佢冇事啦。嗰嗰隻出奇蛋嚟喎，大佬掟死人嘅喎。好啦，咁啊〜 好啦，咁我哋先聽第一個我哋嘅我至親愛嘅 Fanny 姐。喂，Fanny 姐，喂，係 Fanny 姐，係密碼係唔該。Fanny 姐，係係，我係係密碼唔該。密碼咩密碼？吓、你唔係唔記得咗我哋嘅密碼啊嘛？ 我就唔 習總不如打靶撚哦哦，係啊，下一句都都要對埋噶嘛。我啱啱就係想講話條片係啊掟 梗係啦，掟咗個同佢夾 Billy 咗啊嘛啊嘛，，呢啲咪唔幫手咯，正一碼頭菇呢柒頭皮嚟㗎條仆街，明明夾好咗，喂阿仁哥，不如你打俾我啦，我話男打俾佢，打俾嗰啲同事話佢個電話唔通喎，屌點做拍檔嘅呢啲啊？打就自己打嚟啦，搞咁多嘢，仲要你打俾佢，你做咪係咯，佢節目㗎嘛真係以為自己係邊撚個啊！真係我就係我就係同啲觀眾講咗咧，就可能俾嗰隻蛋掟撚暈咗啊！我因為依家佢自己佢自己話要許願噶嘛，嗰三個願望掟肯中咗，但係佢唔揾到噶嘛。 好啦，喂，翻佢話跟住啫，喂，點解就自己呢排落去誒咩落去？掟中咗之後就上咗警車，跟住就去咗差館話個幾鐘頭落口供，咁但係最終係點咧？又冇人知。有啊，佢打佢啱啱打咗嚟啦，咁佢喺另外一條線，但係我唔敢諗住聽佢做，我咁同你講完先。係啊，喂，點解呢排你有冇落去辣奸啊你？ 我老公唔俾啊，我因為我病發燒燒咗成個禮拜啊嘛，都都好彩未燒壞到。你老公係咪都唔俾㗎啦？不嬲由第一日開始都話唔俾你啦，阿鹽射哥啊嘛係嘛？嚴姐咪話咯，你命好翻晒，你唔好走出去搞啲咁嘅嘢啦。誒，一陣咁你你咁呢家病成點啊？醫仲有生話人救你。病你個病成咁你點樣啊？你依家？嚇你你哋你哋自己有冇落去啊？ 你問你問啲咁尷尬嘅問題，如果冇啊冇啊，咁樣答你啊？嗱，唔緊要嘅，我想問下你，首先你個病好得七七八八未先？七七八八㗎啦，咁打出嚟啦，唔使講啦。冇問題。你喺邊？係叫埋阿鹽姐哥出嚟啦，我都想爆下佢啊！啊啊啊！邊個話你話？嚴姐哥啊 阿嚴仔哥，阿鹽姐哥啊，我想爆下佢啊嚴！嚴姐哥佢一定唔出啦，佢喺屋企瞓覺啦。其實嚴姐其你大佬要實其實咁耐以嚟咧，佢佢有冇出過一次咧？佢一次都冇嘅。咁我有係其實佢應該問要感受就同佢經過佢佢個立場，佢係係幫學生，但係佢話覺得好似出咗嚟幫唔到啲咩。咁我都有同佢講話，其實呢啲嘢誒，你有一個人嘅一分力量。咁我都希望盡我自己做老婆嘅能力去 感染佢咯，嗱去做呢件事咯。但係其實我都仲未成功嘅。哈哈，其實我而家問呢啲問題，咪踢佢講呢啲嘢，等講俾人哋聽。係啊，幾高啊！而家我冇噶啦，將你個節目發揚光大，叫我啲朋友一定要聽梗係好啦。因為如果你你唔係透透過大氣電波咧，有啲有有啲真係 智者嗰啲弱智者咧，係唔撚明而家係發生緊咩事啊？香港喂，你對於嗰啲打邊爐啊，嗰啲打乒根本乓嗰啲啊，嗰啲有鬼嚟㗎。係啊，我知係鬼啊！你有冇諗住落去？喂，帶帶副板落去，唔係帶副乒乓波板落去，喂，跟隊咁樣，一直係咁猜贏佢唔俾啦，唔我帶啲隔撚俾佢哋夜肥牛落去打俾佢食咯，啊！ 帶啲隔夜啊，益撚晒嗰啲肥牛落去俾佢食咯。係啊，請鳩佢哋食嗰啲益益益撚咗嗰啲肥牛啊，喂不如咁然後啊高高鳩佢亂鳩咁派嘢嗰啲咯。係啊，喂，不如咁啊，Fanny 姐，你揾日咧就落去咧挑機，跟住打俾你老公，喂，老公我俾人打，睇下你老公落唔落嚟，睇下愛唔愛你我嘅。老公一定話：咁你報警啊！你報警啊唔夠幫拖一千咁樣同你講啊 O K 啊，喂，咁你叫啲 friend 繼續聽喎，咁我依家聽翻係啊，一邊個聽定會啊！佢死得未先而家個？個都喺度支持緊你個節目啊！我就梗係好啦，咁啊，嗱我聽翻 Billy 哥個電話先，係，喂，你好， Hello，旺角差館。哦，冇啊，Billy 哥最終都係不治啊，宣佈咗 certify 咗啲咁樣，最後一句都同我同唔到我哋講啦。咁唔緊要啦，咁就好啦。 咁啊，聽完電話啦，啊，咁啊，跟住依家我哋都問一問啦，我都循例都要問一問嘅，係啦。咁我想問一問你咧，對於港鐵撞死狗事件。有咩意見啊？哇！突然間轉唔到係咪啊？其實轉唔到其實大家已經遺忘咗港鐵撞死狗事件，同埋殺人狂、殺狗狂阿 Jackie Lou 嗰兩條撲街啦。咁我我突然間醒起，不如我都提一提啦。咁樣我係咁樣問嘛。咁就誒、 佢又 OK 啊，屌，好啦，叫個撲街翻嚟啦。佢又係 OK 啊，點啊，Billy 哥點啊，大佬？玩完未啊你唔係我跟線㗎。啊？你又要我特登打俾你，打俾你又話唔 OK 啊？喂點啊？乜嘢唔 OK 啊喂點啊？你而家個傷勢如何啊？啊，聽唔到，聽唔到，唔好意思。個傷勢如何啊？我我因為我依家就喺旺角，所以呢度好嘈啊，要要大聲少少好冇？ 你依家個傷勢如何啊？仆街！我冇傷到啊，P 嘅。 冇啊，冇點會雙價？我中嘅唔係催淚彈，又唔係橡膠子彈，哦，仲我中嘅係出奇蛋啊！好啊！喂，點啊？喂喂，呢排呢排落去巡視你嘅業務，有發現到啲乜嘢不平事啊？報告一下啦喎。啊，不停不停時咧，嗰條友咧，一嚟到咧， 就首先飛咗一個出奇蛋入嚟先，因為啱啱咧人哋邀請緊我喺度講緊、分享緊自己嘅心聲，咁啊誒，而且你有你有打中我嘅，喂，你有死去中間嗰度講嘢嗰扎嚟跟住我聽見喎係嘛？我聽見咗一句㗎，我屌你老母左撚射晒，跟住第二個出奇蛋就飛埋嚟啦。即係你還罪都唔俾你還，就即刻掟過嚟啦。 跟住第三下，我想還多，見唔到人，因為成扎人已經圍住咗佢。已經又叫你冷靜啦，又成啦。嚇、冷靜唔係我嗌先，唔係喎。嗱，今次咧啊啲差人叔叔咧就好快好快咁就已經埋咗去啦。 係啊，因為就頭先都講過啦，依家少發生呢啲毆鬥事件咧，咁所以一有咧就即刻好揚噶啦嘛。平時不係啊係啊星星就即係未必幫到你，係啦。咁你都小心啲啦，出去講嘢，大佬。我冇問題，我好小心㗎，因為我夠冷靜啊嘛。出奇蛋喺和平冷靜嘅氣氛當中咧，一定唔會衝動嘅。我真係 feel 唔到你冷放心啦。靜咯。嗱，其實咁嘅我最多屌佢老母㗎咋。 出奇蛋咧就便宜咗你㗎啦，其實，因為啲係咪好興奮咗啊？喂你下次出口成章咁，嗱最多我都好似阿阿阿阿 Fanny 姐咁話齋啦，嗯啊摘咗菇兒打把撚，馬頭菇咧要拆頭皮，你有講唔係講頭你啊？先先至啱啱講完，真係有默契嘅啫，我哋。咁我其實想問下你咧，喂， 即係你下次講你真係小心啲。今次係一啲固體嘅嘢，如果係掉嗰啲咧屎啊，係即係輕則爛屎，重則就強水咁樣嗰啲，你真係要小心，明唔明白？ 嗱傻，哇真係驚嘅！如果我真係驚佢會掟佢嗰啲咩嘅強水入嚟㗎，但係咧即係咁講啦。誒、今次差人肯去做嘢咧，就其實有阻嚇作用嘅。咁基本上咧就唔會咁容易再會俾佢哋咁掟啲嘢入嚟㗎啦。喂，但係點解咁咁嗰個鏡頭係影唔到你嘅，大佬你即係係誒，我一掟完，佢掟完之後， 跟住問有冇人俾人掟到，咁我係俾人掟到啊！唔係啊你唔係即刻話我俾人掟到啊！喂喂喂然後你咧就個差人就叫我出嚟要俾口口供，啊因為如果唔係咧就要焗要放狗佢噶啦，因為你冇證人啊嘛。咁我咪行出去咯，咁一行出去，咁個差人就同我一齊走，因為個反就俾人夾走咗噶啦，已經係。哦，即係冇咁我同我一齊冇反嘅嗰走，單嘢已經咁，咪跟住啲啲傳媒就冚唪唥圍晒埋你啦。 但係都係見唔到你個樣咧，你咁靚仔嘥咗啊嘛，你明唔明啊唔？係啊，見到啊，不過最慘係最唔想見到嗰個電視台影到我咧。但係你如果出現喺 CCTV B，我係唔會睇咯，我同埋鄙視你咯。我最慘就係出現喺 CCTVB 嗰度咯。就係嗰度啊！唉，真係陰公啊！咁啊，咁冇真係冇乜嘢啦嘛，係嘛？ 冇咩冇事冇事係啦冇事啊下！次我會繼續喺度嘅，我下次你喺要威啊記得帶喂，如果有啲朋友咧威想落嚟揾下我咧，我喺個主帳篷入邊嚟啊！唔係我唔敢黐得嚟揾我你咁埋啊！依家大佬掟緊埋我咁點啊？好啦好啦好啦，咁你安心上路啦，下次再傾過。哇哇哇！你咁講嘅人哥，唔係我嘅意思，你安心喺度留翻屋企，OK 啊？OK，好啦好啦。 OK，係啦，拜好，拜。拜拜。嚇，Billy 哥呢啲咧又係好有正義感嘅。 係，如果你唔知佢乜水，睇翻上一集得㗎啦。係啦，雖然佢個樣就真係，但係 OK 嘅人品方面係啦。好啦，咁啊啊，我都唔記得咗講咩，係啊，問你啊。算啦，唔問。四九係啊，嗰啲唔好問啊，嗰啲個等我自己講啦。咁對於呢單嘢，你覺得點啊，美女？即係覺得佔中呢一單嘢，你你自己喂， 你有冇自己去親身體力行去勒個奸先？即係我唔好講話真係瞓街啊，瞓到通宵嗰啲啊，嚇你你有冇？我有瞓過，但我冇瞓通宵。我去咗三日啦。唔該晒啊！即係即係你都有，你瞓咗三日你都你都就誒唔係誒即係即係翻下屋企就翻去咩？就落下嚟咁係啊樣，咁好近啫。佢住油麻地嘅仆街，唔係啊，過金鐘啊兩日。係咩？係啊。哦過，咗辛苦你金鐘喎，真係。唔係咁辛苦啫。 O K 啦，點解有咩體會到啊？嗯， 啊，其實我未介紹喎，佢係乜水嚟嘅咧？好啦，咁我都講一次啦，由我呢邊開始講你啦。嗱，呢個咁靚仔咧就叫 Ben Benson， Benson 係啦。咁我係同佢 Benson 啦，自己介紹係啦， Cola Eugene Quinton 係啦。Quinton 化咗灰都認得佢啦，呢嚿嘢就係啦。咁 Quinton 係 DJ 嚟嘅，打碟嗰啲，亦都係我拍檔嚟嘅，娛樂公司嘅拍檔。 咁 Eugene 咧 就係、一個密室遊戲嘅老闆，亦都好出名嗰間嘢叫做咩？迷之密室。係啦，迷之密室係啦，咁咧我會隆重地介紹佢嘅，你可以等再出場嘅。好啦，咁我隔離呢個 Cola 啦，咁做乜嘢咧？咁我嘅娛樂公司裏邊咧，其中一個藝人嚟嘅，係啊，我哋佢佢嘅前半生交咗俾我噶啦。好啦，咁我隔離呢個係邊個咧？哇！上之前我都有介紹過啦，同大家。咁有對嘢叫 Swear 咁樣。 頭先我個主題曲都係偷佢哋隻歌嚟用嘅啫，係啦。咁佢係其中一個成員，係啦。咁啊，我叫佢做細佬嘅。因為佢英文名比較難讀啲，係啦，咁啊，好啦，咁隔離呢個咧就係乜水咧，係啦，咁我識佢，我點樣識佢嘅咧就係 Facebook 識佢啫，因為純粹佢哋聽，嗱唔使緊張，嗯，唔使緊張，望住嗰度， 大聲講一次，冇乜撚嘢啊咁樣，啊 OK，你話講 hello 啊，嗱其實咧阿 Benson 咧我識佢，因為佢佢不嬲有聽我節目嘅。咁亦都係有一次，即係無意中睇到佢，哇！呢條友仔突然間唔着衫喺張床嗰度咁樣影咗相，哇！誒幾撚性感喎，有啲紅風 feel 喎。 紅風知咩嚟㗎啦？呢本基佬咁鹹書咁撚樣成咁樣樣嗰啲咧，咁哇！誒、呢、個幾靚仔啊，又有八嚿腹肌又成。我我識佢咧就係識佢有八嚿腹肌啦，同埋佢係誒做地產行業啦，喺裏邊都有即係有有知道呢啲嘢。咁其實。誒佢亦都係誒誒誒誒誒誒，我有個朋友有間餐廳，咁跟住咧喺芸芸人之中咧， 就有啲中意見咗工啊放飛機啊，有啲啊怕辛苦走撚咗去啊，係得佢一個捱到今時今日嘅啫，係啦、咁亦都其實誒少少啦，覺得誒、啊呢、個。可造之才係啦，咁啊，即係碌得地產追車嗰啲都非善男信女噶啦，其實依家係啦，咁啊，誒誒誒，咁我咁我係有啲嘢同要同佢傾嘅，咁依家我哋都係朋友關係啫，係啦，咁就嗱，大家嘅關係就係咁樣啦。至於 Swear 咧，我容後再介紹嘅 Swear， 因為 Swear 都有啲新發展，係啦，再講嗰個就咁今日叫細佬上嚟嘅原因咧，就係因為佢今日得閒。好啦，咁啊 OK 嘅，咁我都俾大家介紹，因為其實我哋總共 total 係簽咗十八個藝人嘅，咁一次過上唔晒嚟啊，分開幾集上啦，係咪？好，咁啊好啦，咁啊講完啦，阿妹你有咩睇法啊？頭先對於翻返到我係翻返你嗰度 O 係啦 K，我嘅睇法嗯，點講咧 望嗰度， ？O K，係咪望望呢個？邊部係呢部啊？係啦係啦係啦，好亂咯。係啦，覺得覺得嗰個情況係咩環境咧？而家嗯，我覺得有咩體會先？首先你就見到有班人憤怒瞓瞓手，係啊，瞓手街度就憤怒㗎啦。唔唔係唔係唔係講緊唔係講緊黃師弟呢班，係啊，你見到嗰啲講緊藍絲帶嗰班，係啊藍絲帶嗰班啊係殺人放火藍絲帶啊嘛，誒有冇背嗰句詩啊？ 去晒到啦去到咁嚴重咩？係啊，咁點啊？你即係你人生都冇經歷過呢啲㗎啦，一定我係啊，我好少了解政治嗯，即係政呢方面嘅嘢。政治冷感嗰扎嚟嘅。係啦係，啦就其實係 我都係一樣啦。之前我哋大家都講過，即係我都不嬲我嘅理念啊，人嘅理念啦，就係亦都多謝各位認同有少少係啦，就係、我覺得香港都不嬲都係埋撚咗單㗎啦，冇撚得救㗎啦，大家都係不嬲都生活喺一個唔撚公平冇公義嘅世界裏邊㗎啦。不過只不過喺自己生活圈子入邊有一啲細微嘅嘢，我哋可以捍衛到嗰件嘢嗰件事。 係啦，即係撞死狗，我啊幫只狗出頭屌鳩佢啦嚇，即係你俾人刮兩包，我幫你屌鳩佢，即係我係圍繞喺呢個範圍裏邊嗰啲人嚟嘅啫，係啊，即係你話點樣改變到香港，我覺得我冇咁嘅能力，亦都冇得改變，係啊，咁啊，即係呢個係我自己少少嘢，但係我出嚟幫拖嘅原因係因為要保護學生啫嗰陣時。係啦，要保護學生，基於呢個理念嘅啫，即係誒誒誒，唔係話因為我要得到啲乜嘢嘅，係啦。 好，咁啊無端端講咗我自己，好啦，講完你呢壇啦，嗱你就唔好講住啦，你你特別少少，咁啊 Quinton 你上次都唔喺度，你講你都講啦。嗱 Quinton 咧真係幫手嘅，係啦，適逢佢之前都係失業嘅。所以咧，佢咁啱喺失業嗰段期間咧，即係由朝到晚一個禮拜七日去足金鐘，個身臭同阿媽鬧交嚇，咁、跟住 即係佢真係做足噶啦嗰啲嘢嗰度。喂，我啊同佢去揦一揦間，同佢行個圈啊，我周身汗，我都翻屋企沖個涼或者再落嚟咁樣啦。佢直情行陪我行完，佢都一樣臭嘅啫，佢仍然可以喺嗰度繼續瞓。所以即係我都好佩服佢嘅，佢真係堅有做喎，係啦。咁呢個世界上有啲人流做噶嘛，係啦，鏡頭前有做鏡頭，喂收工咁樣嗰只噶嘛。收工。點啊？ 有你應該比較深層次啲啦，體會方面咩環境啊？感受大啲啦，係啊，因為始終我係咦你個夾咪咧？你冇夾咪喎？有喺度有有啦講。咁啊，最大感受其實係第一日去係啦，一個人咁喺屋企攞背囊攞條毛巾嗯，落去啦，唔知咩事攞個背囊攞條毛巾嘅，係啊冇其他嘢冇咯，嚇，乜都冇啊， 底褲都唔使攞啊！唔使。邊度換啊？真係冇，真係冇，水反都轉啊水都冇攞啊，水都冇攞，咁啊行去中環。我唔使啊，嗰度好多水啊。落到去，跟住一落到去，跟住已經放緊催淚彈啦。哦，同我一樣咯，你係咯，係行咗十秒鐘，點解有嚿嘢飛過嚟嘅？放緊催淚彈啦。有冇好跟住興咁衝上去屌柒個差佬啊？ 咁又冇。我放到第二嚿，我好撚興，我衝上去，除帽隻抽，除帽隻抽，屌唔到根本就係我根本就哋企上嗰條鐵欄，除帽隻抽，係嗰個位置就喺張國榮跳樓嗰個位啫嘛，文華中心前面嗰個位啫嘛。咁我我諗啱啱到，我都未 warm up，佢有嚿嘢招，嘣走啊好驚。第二嚿又嚟屌，我都冇做過乜嘢，你又射鳩我啦，咁我衝出去屌佢啦。好講埋你嗰度，跟住之後就開始 撞到啲朋友啦。咁啊之後大家 group 埋一齊去做呢一件事，大家即係因為大家個意見係一樣，同埋個諗個思想係一樣啊。嗯即係知道咩事發生咩事咁啊去做啦。咁啊不斷去即係誒睇下嗰個環境發生咩事。跟嗯原來一即係 香港原來變成咁嘅而家。得啦，呢、個喺喺平時我哋嘅節目度可以聽到嘅呢係咯啲。咁講啲得意少少啦，我有冇最有冇有最啲嚇？你講你講。最得意就係我，我覺得誒、呃最深刻啦，冇話最深刻有一次就係落雨嗰次咯。嗯誒落雨，我覺得其實係人造雨嚟嘅，嗯係啦。但係嗰、個嗰、個氣氛同埋感受係比較大，咪因為唔同咧？ 因為嗰一下一落雨咧，全部人一齊開遮嗰下，我覺得好唔識講啊！嗰種感覺哦，就係開車嗰下感動到你啦。係好感動啊！真係好感動啊！哦真係㗎。佢都幾跟住啲人就真係喺度行，喺度行，喺度派誒雨褸啊、遮啊，嗯，係咯，好啊。即係我覺得好感啊，最動。我仲記得咧，你好似發生一件好特別嘅事喎，跟住令到我好撚高興嘅喎。咩事咧？嗰件係。 邊件事啊？啊！真係死得！真係你第一時間 send 信息俾我，話搬嘢嗰陣時見到嗰條友。哦，係啊，仲有一次哇，我幾辛苦先要佢講到啫，你呢條因為我唔記得咗啊，咁多日，因為我嗯切誒連續係七日啦，都有翻屋企嘅，都有翻屋企嘅。啊咁嗰日就朝頭早啦，同個朋友一齊派嗰啲物資，係係啊啲早餐咁樣。嗰個朋友識唔識㗎？嗰個朋友識唔識？即係搬嘢嗰個唔識嘅。唔識嘅。 OK 唔識嘅。咁啊之後經過一個，即係喺誒一個嗰個叫咩天橋啊喺個天橋度啦，啊咁啊派物資，跟住之後咧派派有個四眼嘅肥仔啦，喺度周搖電話喺度睇嘢喎，嗯，跟住望一望，咦，喺度睇緊達仁在線嘅重溫，我就係等緊佢講呢句啫嘛，即係睇緊我個節目嘅。係啊，睇緊你嘅節目，跟住之後我咪 啊，哦你有睇㗎？我話哦係啊，咁跟住我 O K，好啊，得啦，講完吹咗兩句咯，同佢 O K，有識有品味啊，佢有品味嘅。係啊係，好啦，咁點啊？依家仲有冇落去啊？而家嗱而家旺角多。好事咧，好唔係叫做咩啊？咩好人有好報嘅。之前一個禮拜都講緊失緊業㗎啦，已經係係啦。不過呢個我覺得啫，可能人哋有嘢撈唔理㗎啦。之後一個禮拜調轉成個局面， 一彈彈咗都唔係天堂，上撚咗宇宙嘅即刻。係啦，咁遲啲佢發生咩事，我會開一集講佢嘅。咁所以咧，依家唔使講住啦。總之依家人哋掂啊，風生水起啊，鳩屎啊呢啲。哦，咁唔講係佢好有禮貌嘅，我話佢啫。好啦，到我哋呢邊啦，Benson 仔點啊？對誒，你有冇你有冇落去瞓過㗎冇瞓過，但係有親身去支持下嘅。 ？OK，即係有行過圈啦。有，我帶埋物資去㗎啦，一個帶咩啊帶人托兩同黨啊箱水， 啊，有咩啊？一個人托兩箱水喎。你做乜無端端咁變態？一個人要托兩箱水過海咧？咁我真係巴士俾上咩？唔俾啊！我搭地鐵㗎。好撚嘢！咁就呢啲咪真係，雖然佢昂昂直呢單嘢，雖然係昂直，但係值得，因為佢個精神啊嘛。嗯，係啊， 佢個精神啊嘛，同埋佢順便舉嘢啊嘛。佢話你唔好睇佢啊，話呢啲屌有八嚿腹肌嘅，好犀利係啊。你唔好諗住佢做 Gym California，佢冇幫襯㗎，佢自己屋企舉嘅啫。 呢啲咪癲咯，犀利犀利做乜噴你啫，細佬？你都可以有機會噶，第時。咁啊，好啦，咁啊，誒，托兩張水過去係啊係，係咁點派法啊？你 我行咗好耐先揾到個物資冇撚人，冇人肯攞，哎呀唔要啦！我行緊都到街尾啊，都仲係捧撚住，屌冇人攞啊！點撚樣搞呢個嘢？係啊，我行咗十五分鐘都好彷徨，呢家仲未有物資站。你一個人去定同啲 friend 去啊？我一個人放完工跟住再。你冇同事嘅咩？冇啊！我一個人去。佢哋唔支持。 唔係佢支持嘅，嗯但係佢哋要翻屋企瞓覺，好攰佢哋話，得我一個咯。好啊，唔係其實我幾中意呢條僆仔嘅，即係我嗱，我話俾你聽，今日係我第一日見佢啫。哇，搏啊你啊呢單嘢，平時我要驗過先㗎嘛啲女仔，因為點解咧？女仔就呃鳩人，個個睇相咧出到嚟，唔係啊阿 Quintan，你帶啲咁嘅嘢出嚟，阿 Quintan 你又帶呢啲咁嘅嘢出嚟，跟住佢下一次上一次啊，我點解錫哥啦？ 佢帶咗五個女仔出嚟，寫得佢有冇聽嘅？唔知啊，帶咗五個女仔出嚟，喂仁哥，我有五個美少女可以介紹俾你識嘅，睇你唔滿意。一出到嚟，喂嚇，係係係，跟住又要扮講嘢喎，扮講幾分鐘咁樣，好有誠意。跟住阿 Queen 你你得啦得啦，食完嘢得得閒大家再聯繫咁樣。有一個話，我曾經試過有一次賴過嘢咧，跟住我喺電話度 Queen 咁你你嗱冇時間，我真係好忙。喂，不如你話俾我知得唔得㗎咁啊？誒 OK 㗎，有一個好 friend 㗎，點知係最撚 friend 嗰個越奶嘢越 friend 喎哇！我食成碟飯我冇望，我望影一眼，跟住我就望其他人，冇應該冇聽嘅，唔知應該冇聽嘅，唔知唔知，應該未必知我講佢嘅。啊 OK 唔緊要啦，由得佢啦，係啦， 咁就冇乜特別嘢，可能有化妝同冇化妝，同埋日頭同夜晚嘅關係唔同。佢可能 Queen 淨係見佢夜晚就唔同。熄咗燈之後，係啊係啊，通常都係咁啊，係咯，係咪㗎？應該唔係你又關我事你冇問題啊！呢個我呢支燈係咪先？乜嘢都照到出嚟嘅，冇問題。但係都係炒車，我覺得。我 OK 啊，呢通常冇問題嘅嚇。咁好啦，咁喂誒，咁點解依家之後諗住點打算啊？ 都有去知，都一樣係照去都堅持要托兩箱水去唔，係咁就冇托水啦。我嗰陣時知道自己戇撚鳩啦嘛。唔係嘅都。其實唔戇鳩嘅，即係佢都係個心問題啦。咁但係就下次唔使托兩張水嘅，你可以即係攞部車碌過去都得嘅，或者你打電話去佢哋依家好有系統㗎啦。有啲人咧會有個貨車嚟車你啲嘢。誒阿耀堅都有啊，有 send 嘢俾我，喂我有嘢啊，喂上嚟攞過去啊，咁樣各樣啊。佢當我係代表喎依家。咁啊，跟住點啊？臨尾你嗰啲嘢派咗啦。 我唔係派，我俾個地方你休息啫。我俾哦哦，OK，我我你唔係話有嘢哦，可能英文我睇唔明，我誤會咗。OK，好，咁我你講完啦，咁你啊細佬一直都少出聲，不嬲用眼神交代細佬憂鬱嘅眼神，係你交代一下，用眼神齋交代你對呢件事件嘅睇法。我好少政治觀念，所以我都冇乜參與。唯一一次就係同啲 friend 去咗一晚咯，兩個鐘嗯咯，十點坐到十二點。有冇即刻 swear？ 我俾啲熱慶大家跳啦，跟住喺度。出到去個範圍真係好熱咯，嗯，係㗎。焗咯，淨係嗰個範圍。咁你對於呢件事有咩睇法咧？ 我覺得第一批去嘅人先至係真正明白真正嘅英雄係即係真正真明白係件事咯。而家第真係啊二三批又打麻雀又係啊食又踢波嗰啲，我覺得真係你你去嚟都嘥。唔係嗰啲可能索撚咗催淚彈，索撚到柒柒地嘅依家，所以先再打麻雀。佢打唔緊要，即係佢我唔識打啊嘛。你揾啲我啲識嘅，我咪同你落去賭兩手咯，啱唔啱先？你喺個時間啊係係 誒點講咧？反省唔係消遣咯，佢哋喺嗰度消係啊消係啊磨時間。反省啊，柒頭皮！真係啊叫你打打雀打咩啊？嗰條啊有條撚樣戴眼鏡做西裝，屌你咩？又話人哋一搬佢嗰張乒乓乓台，你唔好掂啊！我出律師信㗎。係啊，講呢啲喎，你試下同我講，屌出咪出咯，啊啊，出咪出即刻同佢抬走佢添嘛，屌出律師信幾錢啫？你淨係出律師信啫嘛，你都告我唔入係咪先？即係 呢啲又擺明係有組織去去去做呢一件事做呢一件事咯。嗱，你唔好搞啊！嗱，你唔好搞啊！即係嗰張叮當波台真係，即係我從未試過咁真一個運動嘅，係啦。咁啊好啦，咁咧即係都都大家都講到自己嘅嘢，好啦，咁就其實誒。呃 都差唔多完喎，咁好啦，咁啊耀子未講嗱，咁喺耀子未講之前咧，我要去段片先，係啦，望唔望？其實咧會 cut 咗嘅，到時唔會出街，但不過你哋現場可以睇到嘅。 時候都提供翻一個地方俾佢哋休息啦，咁亦都會提供水啊、嘢飲啊。咁如果我哋嗌咗外賣俾佢食嘅，都佢哋肚餓，我哋都會咪俾埋嘢佢食嘅。咁最緊要都會俾一個地方佢哋可能可以叉叉電啦，佢哋自己電話叉電之外，佢自己都可以 relax 嘅，唞一唞誒 OK 啦， 去完個廁所咁沖熄佢咧，先再落去去去翻個集會度咯。誒、因為我都睇過好多網上嘅報道，就話好多商戶係出嚟係想打擊呢班佔中，因為影響咗佢生意嘅。咁其實我自己本身嘅概念就係、你問題咧就天天都多嘅。咁當你遇到其實佔中只不過只不過係一個比較大啲嘅問題，咁睇下你係點樣去應變，點樣去適應到呢個問題，而唔係諗佢點樣去賴，即係好似俗語咁講，誒、 我踢波賴地亞，我唱歌唔好聽，就因為我傷風感冒。咁可能 for example 啦，陳奕迅嘅，佢傷風感冒，佢都會俾盡力，佢都會諗方法去解決佢傷風感冒問題，可能要打支針，為求都係想唱一陣好歌俾人哋聽嘅啫。咁其實我哋而家個 perspective 個 attitude 都係差唔多嘅啫，只不過係而家係面對一個大啲嘅問題。咁我哋本身可能好彩少少啦，我哋唔止喺香港有業務，我哋喺海外都有業務嘅。咁我只不過係將投放嘅資源由 本地比較多嘅投放喺海外比較多，咁啊只不過係轉移咗少少目標咯。咁其實都係我本身一個諗點樣諗去應變嘅政策咯。咁而唔係應該係點樣成日話賴又賴又賴誒、因為呢班學生搞到條街塞咗，跟住就冇生意啦。咁與其賴就係揾一個解決嘅方案咯，我覺得係。哇，幾靚仔啊，胡先生！胡先生你好，係你好你好你好， 你嗱胡先生咧同我咧都識咗一段時間噶啦，係啊。但係我係我當然我唔會，我幾廿歲我點會玩密室咧係咪先？咁但係咧，因為佢我都會去玩嘅，都見識下啦，係咪先？識識到佢之後咧，咁突然間誒、呃即係有啲嘢不嬲成日有傾偈嘅，即係冇乜特別嘢啦。咁跟住今次咧，佢嗱嗱佢真係真真正正咧，我諗我諗 My Radio 都未都 次次做咁耐都未試過真正整一個旺角嘅商戶上嚟去講呢件事咯啩？嗱，佢真係旺角嘅商戶，唔係講笑。喂，你有邊個地方有啊？好似佔中咁多地方，你全部有晒分店喎。我旺角銅鑼灣咯，係啊，中華哇！真係即係其實食食下啦，食下啦。顏色啊，真係顏色啊！咁但係咧， 你有冇落去嗰啲批鬥嗰啲學生啊？我就冇落去話去睇下。有冇好似起記嗰度唔家產咁樣？梗係冇啦，學打其實我有時咧都都都想起記嗰單嘢咧，佢咪你知咩事啦咩事啦？其實我有時咧想拍個片咧串鳩佢，即係都係我嚟啦。搞到我棺材鋪冇生意啊！屌我都要食咗你老闆咁樣，即係我其實我冇棺材賣係同你佔中冇關係嘅，都係係啦，即係佢件事都係一樣嘅， 係啦。咁啊，阿泰你等一等先啦，我我講埋兩句我就聽你電話噶啦，OK？係啦，咁其實就阿 Eugene 咧，佢就誒，因為佢係有 send 過個信息俾我，因為佢知道喂。 佢佢有我 Facebook 咧，佢都知喂呢條友啊人都成日乜春都話關佢事嘅喎，咁樣咁都有啲人望下嘅喎，咁佢咧就走嚟聯絡我，佢打咗紮英文我都唔知乜春嚟嘅，咁樣而我成我仲我到今時今日仲誤會緊，喂你係咪有啲物資要攞過去啊？係咪啱啱啱啱解釋咗俾我聽，唔係啊，我話有個地方係俾佢哋上去休息嘅啫，原來屌原來一直都係一個誤會，但係都係個原理都係一樣嘅。咁誒佢啱啱嗰段新聞咧就睇到，喂真係。 良心企業嚟嘅喎，或者係支持人哋個理念喎，同埋即係佢佢佢俾我感覺啦，佢話即係唔好輸打贏要咯，即係好似起記撲街咁樣，即係點樣啫？我屌你賺咗幾廿年錢，我都俾佢，我都食咗好多次鑊㗎啦，大佬。佢亦都佢唔平啊緊㗎啦，大佬做咁多分，同埋最要係爆後尾爆出嚟話有好多錢㗎嘛，佢係佢好似好多錢㗎嘛，屌嗱聲，你走去扮嘢啊？哦，你扮嘢咁樣。 啊！佢仲要捉住嗰條女隻腳，哇！好陰慘啊，各樣啊！你試下嗰條女嗰隻腳係肥腸啊，啊！即係好無恥咯！呢啲人，屌你！你做生意賺鳩緊嘅嘛？天災人禍好奇好奇啊！啱唔啱啊？哦，有蝗蟲嚟啊！唔好講，有大陸旅客嚟嚟嚟消費，你又 hea hea hea 坤演坤演，屌嗱聲一乜撚嘢嗰啲，你又又賴樓價又唔撚啲跌又俾你屌，乜都話屌你你。 即係一定要你贏嘅喎，即係我好撚憎呢啲人嘅，所以我決定都去起記，但係淨係食炒飯，唔撚食佢啲蟹，咁佢就賺唔到我錢啦。嗱，我我我依家發起一人一炒飯去起記食，就係唔好食蟹。 有個蟹櫃嘅嚇，等佢食浸死啲蟹嚇。OK，好啦，咁啊到翻 Eugene 嗰度啦。喂，點解咁睇得開啊？正常嚟計， 你應該掘定個氹跳噶啦，應該點解會咁咧？基本上嗱，佢哋話我良心企業，其實我覺得擔當唔起嘅呢個字眼，啊即係只不過都係盡翻少少一點綿力啊去支持班學生啫。啊咁基本上我就政治意見係中立嘅，即係我讀得書少， 政治兩隻字咧我就唔係好識寫。哇！你都叫讀得書少啊！你嗰篇英文我都睇唔明喎，我咪仲咁英文唔代表讀得書多嘅。 O K O K，我哋唔好討論呢個問題，繼續睇，唔好意思。係咯，係咁嗰個邊咧？即係誒講到你即係覺得誒中立，係係啦，唔該晒。我有聽嘅。係 Thank you, thank you。係咯，咁基本上都係想俾個地方，因為我本身做開密室就年青人出嚟玩多嘅。係咁我亦都即係佢哋我 target audience 嚟噶嘛。係咁梗係俾佢哋休息㗎啦。係咁我都開放可以話， 你藍絲帶都可以上嚟休息㗎，警察都可以上嚟休息㗎。嗯誒呢班大陸旅客都可以藍上嚟休息絲帶上嚟係撕開你嘅啫，佢唔係上嚟休息。唔係，只不過佢唔會需要我呢個地方去休息啫。差到會唔會喂上嚟休息嘅時候，喂屌老闆還撚佢係開個密室嚟玩下先啦？咁佢嘅話我都俾佢玩嘅，冇所謂。我都比較大方啲嘅。 O K，唔係我就同你調翻轉噶，我就係歡迎藍絲帶嘅人士嚟同我買棺材，有五九折，係啦。 咁黃絲帶嗰啲正價，因為我唔希望佢哋走嘅。O K，係咁誒嗱，其實佢呢單嘢咧發生之前咧，我都無意之中就幫咗，即係都唔係好講幫啦。咁大家中意關注下細佬啲嘢，又 share 得多。 咁啊有間飯店咧，佢話啊呢間飯店其實係我咧依家成日去愛港力嗰啲群組嗰度挑鳩佢機啊，陳正心啊嗰啲，即係成日笑鳩佢哋，佢哋擺出嚟笑人嗰啲，我就反笑佢。即係我我發覺好興做呢一樣嘢，而且大家 share 比較多咗。咁佢哋曾經咧影咗一間飯店，諗住整鳩死人嘅。即係話呢間嘢支持佔中學生喎，大家喂又講話咩？去到扮有曱甴啊，扮有老鼠啊， 係啦咁樣搞鳩人喎！哇！屌你幾撚毒，我咪即刻反反，即係又給又分享佢段嘢，又再講翻，跟住即係唔做你生意都，唔係即係即係類似嘅説話啦，即係撐佢啦。哇！啲人 share 得幾勁啊！唔食肚唔肚餓，就算係攞去賭，都去幫襯佢咁樣。咁其實跟住原來咧，幫佢啊反而害撚咗佢。佢係收，因為越多 sharing，哦， 咁佢好多恐嚇電話啊。因為做食肆最撚派啲噶嘛，打去嗌外賣啊，冇人接啊呢啲，啲搞破壞嗰啲打個電話得，我哋我哋都識得咁樣整鳩人啦。嗯，其實我原來係害害咗佢，係啊，唔使你幫嘅人哋。咁但係佢今次呢單嘢唔同，即係佢冇外賣嗌噶嘛。第一，啊第二恐嚇佢佢都唔驚啦嚇，佢即係佢都 驚啊，驚啊！係嘛？有冇收到啊？咪暫時未，好暫時未。今晚個節目出咗之後開始會有。咁啊賴嘢啦，唔緊要啦，係大家即係要的士走先響朵嘅，要咩嘅啦，係啊。咁其實誒，亦都適逢其會咧，咁啊同袁子傾傾緊偈，咁啊，喂嚟緊，我諗住搞聚會喎，咁樣嗰樣，因為一樓都係嗰啲燒嘢食嗰啲啦，其實燒嘢食嘅都好多人嚟㗎啦，即係依家粗略估計二三百閒閒地㗎啦，仲未計佢帶埋啲親戚朋友嚟，係啦，咁。 但係誒、呃我又唔想燒嘢食住，亦都覺得依家有啲年輕人真係佔緊中嘅時候，我又冇搞佢住。咁、人哋嚟定唔嚟咧？定話如果佢唔嚟，我又唔開心；佢嚟，我又覺得嗰邊冇咗人。咁點解唔通我喺彌敦道嗰度燒咩？係咪先咪俾你屌？係咪先？咁所以變咗，我不如咁啦。喂，耀堅，我哋少少地搞一個試下先啦。咁同埋都係喂，咁講真，你都試到隻眼突咗出嚟啦，唔係幫到呢啲咩？咁但係。 即係你覺得點樣啦咁樣個樣，咁跟住啊佢都佢都即刻二話不説，得冇問題，仁哥，喂我揾個 designer 去度一度呢件事點樣好玩啊咁都好喎、其實即係有人諗埋喎，我依家都唔得閒咁樣。我諗完之後咁佢同我佢同我講喂 OK 嘅喎嗱，其實咧遇到咧就最多幾十人啫，我想幾十人攝牙啦都砰一聲冇晒啦咁樣個樣，係咪？依家淨係報名都廿幾人啦。 即係未特登去特登宣佈就咁樣 post 下去 Facebook。咁其實有啲話有啲咩咩做咧？我又想即係喺大家咁緊嘅時候，咁誒有少少娛樂俾大家啦。咁誒收費嘅收費嘅，你有冇諗住又上嚟黐啊打和你咁啊？其實咧就誒做乜嘢咧？我希望裏邊咧可以幾個元素帶得狗仔，有個特色，咁啱萬聖節啊嘛。 咁啊，會做一個叫做係誒誒萬聖節嘅自助餐，係咁佢都會聯絡嗰啲嘢噶啦，佢搞開噶啦咁啊。我咁跟住另外有亦都有個誒 扮鬼啊緊㗎啦，即係如果你有興趣，再喺旺角佔中嘅期間扮到鬼咁馬路走上嚟咧，即係你都真係好撚冇嘢嘅。咁都有嘅呢啲嘅，有乜做冇乜，到時咪由佢咯咁樣。咁亦都狗仔亦都可以扮下嘢啊咁樣啦。咁咁呢啲都係好平冇嘢。最主要係乜嘢啊？我哋有一個叫做講鬼故嘅比賽。 嗯。誒、我上次試過一次啦，即係有間酒吧揾我去做呢啲，但係上次因為第一次做冇乜經驗，今次無論燈光、音樂、氣氛都嚇到你飆料嘅一定，係啦，咁啊好啦，咁啊跟住重頭戲啦，咁啊揾人可能帶睇住你隻狗啊，咁你落去玩下啲密室啊咁樣啦，咁我哋嗰個 function 咧就由夜晚六點鐘至到凌晨唔係深夜十二點嘅。 係啦，咁啊，其實都抵玩嘅，係啦，咁啊，連埋上 Quick Card，即係兩嚿半一位，詳情你自己睇翻我到時 po 出嚟嗰啲嘢啦。咁就誒四十四十位滿座，四十位滿座。當然當日會拍啲花絮翻嚟喺度播俾大家再望下啦。咁都係呢啲啦。咁啊，有咩補充啊？冇啊對呢件事講晒 OK 啊係咪好清楚？非常清楚咁你間嘢交俾我啦。我可以請你做 marketing director。可以喎，可以喎， 真係可以喎，絕對可以嘅。可以啊我機車起唔起啫？我唔好咁講。喂，唉、呢、個阿泰真係忘記咗喂，唉、接佢入嚟啊，怕撚咗佢嘅真係。阿泰，喂，喂，大哥，唔緊要，唔緊要，唔緊要。喂，大哥唔好意思啊，唉，有失遠迎。喂，點啊？咩環境你想講咩？哇！即係我喺今日先喺 Facebook 嗰度睇到，咦？有有 sweat 睇有咩話 ？sweat 即係你嗰個三人嘅組合。呢啲你啊聽哇有 fans 啊，屎狗啊！有 fans 喎喂，點啊？喂，你真係中意 swear 喎？睇嗰啲片喎係嘛？啊，點講咧？即係佢哋係擺明追跟韓風噶啦，但係咧佢哋又可以突出到自己嘅喎。 嗱，俾你鬥法，佢哋擺明係跟韓風喎，但係佢又突出到自己喎，都算係成功啦。其實，咁佢但係佢係度啊，點解你會突然間咁咁喜愛佢哋咧？因為點講咧，即係啲韓星咧係即係好中意化個妝化到行係一行啊，跟住做跟住個頭髮又染到係好鮮色咁樣咧，係啊。點啊？我隔離呢個你認唔認得佢啊？ 隔離嗰個啊，即係 Red 嘅成員。係啊，佢係邊個？哦，即係你咁留意你一定好似有三個係啦，認得佢嘅係啊，認得佢叫咩名咩？好似叫基字頭嘅 Germany 係嘛？我真係都要俾個叻你啦，因為佢個死人英文名咧，到佢今時今日咧，都一讀嘅時候，我要諗一諗先夠膽講出口嘅，係啊，係啦，咁咁係啦，難讀咩？唔係，但係人哋認得 ，OK 噶啦，已經係嚇。咁啊，喂，點啊？對佢哋有咩期望啊？有咩期望啊？希望佢哋可以點講咧？可以喺中港台啊嗰啲可以發到圍啦。哦，你希望啫，一定得啦。唔係都都 OK 噶啦，喺香港嚟講，因為可以突出到自己喎。 OK，好啊，好啊。喂，咁喂，你頭先有冇聽我講我介紹我個聚會啊？ 有又有咩咩恐恐怖密室啊？唔知啲咩係嘛？應該嚟啊！咁你會唔會嚟啊？會幾幾時先？誒，十月三十一號。十月三十一號真係月明係嘛？依家依家請定假夠時間啦，冇問題啊！啊，好，係一定嚟啊！OK，係。你有冇狗㗎？ 做咩啊？你有冇狗啊？冇啊冇啊冇啊咩事啊！你自己本身有冇狗？有冇養狗㗎？冇啊，冇啊，冇狗都歡迎㗎。OK，玩人哋嗰隻狗咯，到時好唔好啊？好好好。 OK，好。你仲有咩想講？喂，對於反對於佔中呢單嘢，你上次你都可以講咗感受㗎咯，係嘛？係咯係咯，即係我又想補充一樣嘢喎。好啊好啊。係啊， 我應你應該有睇我 Facebook 就 share 咗我朋友嘅嗱，對阿太即係佔中嘅睇法啦。即係細佬嗰個咧，啲人多到封冚咧都追唔切，有時真係有好多睇漏咗，睇唔未必個個睇得晒。咁你話俾我聽會好啲啊？係嘅，講俾你知咯，咁咪你講咩？係其實 即係單嘢就係咁嘅，啲的士司機又話好影響佢生意啊，呢樣嗰樣啊。哦，係啊。但係我朋友識到啲的士司機咧，佢佢哋就話咧，反而係 生意係好咗嘅喎，係啊。係啊，掠水嘛，屌金鐘嗰翻翻九龍撲佢一間三嚿，三嚿水啊！係啊，我我我上次都有話㗎，阿太，我上次都有話誒誒，如果即係大家 P.M 我，我過嚟車你 兩嚿㗎嚇。哦，咁啊真係有好有唔好啦，只可以咁講。係啊，咁好啦，咁冇冇問題啊。咁你見到嗰啲坐地起價咪你咪行過咪屌佢兩句將走咯。 O K O K，唔係佢係冷笑人。好啦好啦，就咁先啦，太好嘛？好好。 OK，好，拜拜，多謝電話。拜拜。嗱，阿太阿太呢啲咧就大黑嘅，係啊， 大大地嘅人都係，即係好難搞。咁但係你唔好理，即係佢又支持你，你又唔捨得屌柒佢，即係你知㗎啦。我哋呢啲人最憎人蠢㗎嘛，嗬。 我做咩啫？即係問聲啫，係啦咁所以咧變咗都話我都好都好中意佢哋嘅，即係講啲嘢，即係唔使諗。平時我哋即係做人諗嘢已經好撚複雜㗎啦，就係呢排啲嘢煩撚到我跳舞啫。咁所以變咗做個節目咧，咁所以盡當一個聚會，盡量釋放下自己。我哋未開始之前咧，佢哋個個都好似去喪禮咁樣。因為一來佢哋又唔識啦，二來就即係嗰個氣氛未開始融合嘅咁樣。 佢哋到而家佢哋互相都唔認識嘅其實啊，除咗 Quinton 之外啊，咁但係 OK 嘅冇問題嘅。咁好啦，你話你好似有啲得意嘢發生過喎，曾經喺嗰個鋪頭入邊。哦，有嘅有。之前佢有一排咪拆拆嗰啲佢啲帳篷嘅，係係啊跟住掹有啲好似甩佢有黑底嗰啲咧。係係咁基本上我哋就因為無聊啊，都冇生意。你幾多樓嚟㗎？我係八樓嚟。八樓嚟嘅，係係啦。咁跟住就見到有班搞事嗰啲咧，就我知呢就射鳩啊！ 嗱，咁唔係當然唔係射唔係射佢嘅眼啊，唔係射佢頭啊，基本上射佢。其實你做咩唔射佢隻眼？哇！咁真係猛㗎，真係咩會猛㗎？即係我由旺角射到奧海城都睇到嗰支嘢。係咩咁我哋做開啲機關道具。哦，喂，咁你嗰度咪就係做撚晒嗰啲紅外線狙擊手嗰啲咧？有得掂喺呢度屌你老味啊！我射到係成成。唔係你，喂，其實喂，其實咁樣玩鳩嘅嘢都幾好喎。行去隔離，喂，唔得啊！啲差佬開始望住。唔係喺隔離啊，有個人喺隔離，你哋你哋你哋有妹㗎嘛？行去隔離，喂，唔好搞啦！ 我建議你唔好搞。你睇點解啊？跟住有一點嘢，幾幾點嘢？哦，縮，我再問多你一次，你縮定唔縮？幾好笑啊！嗰件事。通常都晏晝即係日日光先做咯，就夜晚冇做嘅。即係差人真係望到你個支嘢。會曾經試過望過。咁就算我真係，喂，你唔係犯法㗎？咪射到人嘅呢樣嘢，因為佢犯法㗎。如果你我諗你五秒對住佢咧，會熱嘅，真係會。嚇！ 嗰支嘢好勁嘅嗰啲哇人，即係你可以屌你真係買支佬喎，翻屋企射撚住佢，真係可以令到呢呢呢嚿嘢着火嘅。係嘛？OK，好啊。咁啊，咁咁一咁你哋仲有咩想講啊？呢節差唔多完啦。冇冇啊，都話中立㗎嘛。係啦，OK 啊。好啦，講多少少啦。Benson，你你平時你想你其實你你想做乜嘢？同埋你而家做緊乜嘢嘅咧？我依家讀之緊書，係啊，你讀緊書，你讀緊你讀緊咩啊？ 讀緊 high 啲，high 啲咩 high 啲啊？犯罪心理學。哇！哇！係，咁你咪摸到我個底而家。摸唔到，摸唔到。我哋啲犯犯罪先摸。犯罪天才。犯罪先摸。咁咁咁讀完呢件事出嚟嘅撈咩㗎？我都未諗清楚。哎，講起犯罪心理學，談判專家。哇！屌肥腸唔喺度，你真係頂佢個位啊！兩個雙殺嚟嘅。嗱，呢單嘢唔係講笑， 唔係講笑，唔係扮嘢，唔係唔係吹水啊，係咩嚟嘅咧？話說咧，我上一個節即係上誒、呃前一再前一集，曾經咧誒講話啲人出嚟遊行啊，或者喂點解 HKTV 之前抗撚議員，依家人哋出嚟佔中，你又唔撚出嚟，係咪自撚私啊？係咪話我我跟住就話我曾經聲稱過我好撚憎 HKTV 嘅，點解？因為屌你乜個撚樣啊誒又唔撚又唔撚。 哦，又唔撚咩喎？又唔撚揾我做演員啊？又成日咁爭鳩佢，希望佢執笠添啦。咁嗰陣時有咁講過嘅。誒、你都唔隔兩個禮拜，突然間有個 HKTV 嘅撚樣揾我，佢話：誒、你好啊，陳生。咁我哋嗱，自從上一次誒呢、個賭城風雲二嘅騙案之後咧，我今次好醒啦。佢又係話我骨骼精奇喎，又係話上次一次上一次就話個可可觀個角色係非我做莫屬喎。點知個阿姐講話冇我三 size，即刻轉緊咗條侍應喎。啊，呢、個你唔知有冇聽？ 今次我醒啊！今次我話等陣先，有冇得發揮先？有， 有九頁稿，哇發達啦！你唔使問幾錢噶，唔使錢都得，冇問題。啊，咁啊攞緊住九頁稿背緊到依家，啊咁入邊寫啲今日嘅嘢，做咩啊？就做你頭先講嗰啲嘢，我做談判專家。哇！係唔係談判專家，係談判專家喎，係啦。咁做咩？同邊個做啊？ 我同李心潔做。哇！犀利犀利，係啦。OK，李心咁潔冇啦，辦完嘢啦，啊，咁就完啦呢件事。好啦，咁你你頭先問過你想做咩？你答我咩㗎？未答㗎，你答你想做咩？談判專家咯，真係㗎。係咪啊？係啊，但係我唔會喺後面度喺度教人講嘢嗰個咯。你會唔會走去反佔中嗰度試下咧？好嗱，佔中有差人就勸啦，你去反佔中嗰度勸鳩佢。 你你夠夠唔夠膽嘅其實？係啊，夠膽。佢就咪一行到出嚟 swear 話説我都試過嘅，見到個反佔中我同佢講過嗯嘅，但係我開頭望望下，哇幾熟口面喎，原來就係嗰晚揸餅屎撞鳩人嗰個阿叔咯。哦，係咩？咁你有冇即刻？你有冇即刻除心？屌你老！唔係我哋個個舊腹肌屌你老！ 咁啊，因為咁冇㗎冇，但係好多好多即係都人都認得佢嘅，跟住圍圍下圍咗二三百人圍住佢喺度，但係拉佢拉佢嗰陣時候，我哋咁咪起晒控咯。其實驚嘅怯㗎。驚嘅嗰個阿叔。係啊，keep 㗎。喂，但係有一個擁，成班 band 佢㗎咯喎，即刻！我仲要喂大佬擁埋喺最前嘅，我控到佢嗰度嘅，要我打佢。你冇打佢啊！唔會你 你扮俾佢打到咯，因為。都 boss 嘅 boss，你打撚夠未啊？boss，好咁 OK 嘅，講笑啫，嗰度就即係唔好發生啲暴力行為，我亦都唔鼓吹人哋咁樣做，用 Lisa 另計啊，OK，咁好啦，咁跟住就點啊？阿美女，你有冇啲咩特別想鼓勵下啲佔中支持者？完啲完咗呢 part，我哋就講鬼噶咯咁好冇？喎，係啊， 恐怖得過反佔中，咁啊係，你都冇嘢講噶啦，算。你又知嘢。好啦，咁啊，今呢一節咧就到到依家為止，係啦，咁啊下一節會好啲嘅，因為我唔係下一集會好啲嘅，因為咧誒、呃有啲勁嘢爆俾大家聽，係啦，咁啊今集嚟到呢度啦，OK，好，再見。再見，拜拜。 翻到嚟我哋第二節達人在先，係啦，咁啊唔好意思各位，咁都講講我之前因為咧就誒、呃即係佔中個 topic 比較 full 啲，咁所以咧都迫不得已要將嗰個靈異事件咧就再褪後。 其實都係根據之前咁講啦，咁就即係細佬咧已經係搜集到咧，到到而家咧差唔多四五十個噶啦，已經去到嗰啲鬼故嚇，咁、個個都好厲害嘅。因為如果唔厲害，我係唔會擺入我自己個腦入邊嘅，係啦。咁誒都我都希望啦，其實咁啦，由而家開始至到夜晚。就係至到我哋完啦，我哋其實都唔知幾時完嘅依家。咁誒、呃我都想你哋打電話嚟講下你哋嘅 誒經歷啦，朋友嘅經歷又得啦，誒、自己嘅經歷亦都可以嘅。咁啊唔緊要嘅，無論你即係唔需要理會人哋喂覺得喂你嗰個堅定唔堅啊咁樣咁樣，即係只要你覺得哇你呢個能夠觸動到你嘅，你都可以講俾我聽。係啦，咁我哋電話我再講多一次，二四四零四零八八，二四四零四零八八。 係啦，咁我哋有啲特技咧，會喺張台下邊咧，佢會有啲電話 number 都會射出嚟嘅。啊，你睇下幾高科技，係啦，咁啊誒咁就大家都可以照打嚟啦。我哋阿阿 Ivan 咧就會聽咗你哋嘅電話，就會撥俾我哋噶啦，係啦。好，咁啊，哇，未開始已經嚟緊啦，係咪？嗰啲深呼吸聲啦。啊好啦，咁都係嗰句未講鬼故之前咧，我哋嘅新節目。 人鬼殊途，咁嚟緊呢，都會喺建議會喺禮拜日，都係十一點鐘開始。咁係有少少唔同嘅，因為依家我哋用達人在線嘅時間去做呢件事咧，就比較短啲。咁到時咧個時間長翻啲，都有個零鐘頭啊咁樣。咁誒亦都會誒諗、過都係會有少量嘉賓啦。之前都話唔請，不過都少量啦。因為我即係依家啲貨多到就真係。 唔唔自己做嘅話，就真係出唔晒啦啊！咁所以各位見啊，都聽下我講下我哋殯儀上邊嘅親身經歷。好， 咁就未有電話啦。之前咧，咁我就都講一講誒、我一個誒、行家上面聽翻嚟嘅啦。咁大家你哋都冇人知我係賣棺材嘅啦，係啦。咁我就講一講誒呢件事。咁其實咧，好多自己屋企人離開過嘅人咧， 都會可能會誒、曾經有諗過或者問過呢個問題，就係講緊誒，喂有啲嘢棺木嗰啲啊，會唔會喂誒、你運咗入去，會唔會其實會有人掹翻個遺體出嚟啊？攞翻副棺木翻去用啊？咁樣我哋係冇呢啲嘢嘅，係啦，政府係冇呢啲嘢嘅，係啦，咁啊誒，你真係誒、原封嗰罐咧，就係嗰副噶啦。咁除咗一啲叫環保嘅紙棺木。 佢個外殼係靚嘅，但係裏面個心掹出嚟去燒嘅，咁嗰啲人哋都會講明俾你聽嘅，係啦，同埋嗯好，咁我講以下呢個故事咧，就係、關於誒呢、類型嘅嘢。好啦，咁係咩事咧？講一講俾大家聽。咁咧話說咧，即係我哋誒呢一行咧，呢一行咧其實咧就係話誒，我哋好多時咧都係家族傳落嚟嘅，或者可能爸爸媽媽或者阿叔阿爺咁樣。 做咗呢一行，咁就誒、呃、會係俾翻啲細路繼承啦。咁除咗我之外啫，因為誒、呃我係少數係誒由朋友介紹而自己可以獨當一面嘅一個誒誒、呃、禮儀師，咁係少數嘅。咁啊，亦都係身邊嘅好多嘅行頭朋友，佢哋都係爸爸傳落嚟咁樣。唉，咁咧嗰件事件就係咁樣嘅。咁話時我有一個行家。 嗱，邊個當然係唔會講啦，咁你哋自己諗下啦。咁佢咧係喺外國，佢爸爸由細到大送咗去外國讀書，讀完書翻嚟咁樣好正常啦。翻到嚟可能廿零歲啊，又未到三十歲啊咁樣，咁嗰啲含住金鎖匙好啲嘅，即係唔使捱，唔同我哋捱到即係依家先至出到頭。咁佢嘅爸爸咧就都係一個做咗好多年嘅老行專嚟嘅，一切嘅所有嘢都係規矩都係跟翻。 誒平時以前殯儀嘅行規去做，冇明文規定，不過大家知係有啲嘢咩叫應該做，咩叫唔應該做，係啦。咁佢發生咗咩事咧？最後先講，我先講緊佢嘅經歷先。咁誒呢個少東翻咗嚟嘅時候啦，咁其實咧誒爸爸當然唔會即刻交低俾佢啦。 咁就梗係會係誒喺一段時間慢慢教佢去點樣去處理一個喪禮啊，誒、棺木要點樣分類啊，衣紙要點樣分類啊，係啦，咁啊啲客人你應該要點樣介紹佢用唔同嘅意識，唔同點樣做法啊，咁都會教佢。咁呢段時間佢大概半年左右啦，係啊，因為如果就咁你話學嘅話，係冇人會咁樣教你，除非嗰個真係你老豆啦。嗯。 咁半年到佢即係叫做係可以係誒 handle 到啲客啦。咁你話要去到哇個層次真係好高，佢需要好多實踐嘅經驗啦。咁呢啲係真係要年紀去浸嘅。好，咁跟住咧誒，佢、就喺呢段時間咧就係、香港識咗個女仔啦。我哋睇住佢拍拖，睇住佢結婚，唔係佢結婚係因為有咗 B B。好啦，咁其實嗰段時間 半年至九個月噶啦，佢爸爸亦都開始咧一見到有成家垃圾有成，咁啊將嗰個嗰間公司咧就俾咗佢打理，嗯，即係間棺材鋪俾咗佢打理。咁事情就係咁樣嘅，咁佢一接咗呢個生意之後咧，佢嗰陣時爸爸再交俾交緊俾佢嘅時候咧，其實都仲有可能有誒幾十件嘅客人都仲未出殯嘅。 其實幾十個嘅先人都仲未出殯，佢要係不停咁樣再繼續做翻佢爸爸嘅手尾咧，再接新嘅客人啦，即係個程序係咁樣。咁就喺其實呢段期間同一時間佢就係拍緊拖，有咗 B B，跟住結婚，同一時間進行嘅。嗯我哋識佢都係咁樣嘅。好啦，咁跟住咧，到到誒、呃有一個時段咧，即係可能差真係成年之後啦，開始咧見咗一見到即係見到佢，喂 點樣垂頭喪氣咁樣，即係呢樣嗰樣。咁跟住開始話俾我哋聽咧，即係又又去嗰度，我哋最興宵夜噶啦，成班咁樣都講喂好黑喎、啲客咧有有啲就唔找數啊，有啲咧就真係個骨灰做完又唔認領啊，亦都有啲咧可能傾好晒件生意，即係作好晒字啊棺材，咁因為作咗字就唔要得噶啦嘛， 或者有啲訂咗禮堂，因為殯儀館要訂咗禮堂先噶嘛，咁好多時我哋呢一行都唔會特登去要佢俾晒錢，或者可能淨係要佢落訂咁樣嘅啫。好，咁跟住咧就係話誒嗰個情況咧就係話佢做到誒成日都有呢啲事情發生，生意開始一落千丈。咁 佢誒咁爛船有三根釘嘅，咁始終個鋪位又係自己咁成。咁好啦，再講到個誒佢、老婆， 佢老婆咧就誒、小產咗，即係冇咗個 B B。老婆跟住開始有啲奇怪嘅行為，有抑鬱啊嗰啲，咁即係佢曾經講過一個處境俾我聽，我覺得都幾恐怖。佢個處境咧就係有一晚，佢喺度瞓緊覺嘅時候，佢見到佢老婆喺佢床頭嗰度，即係佢係 半夢半醒嘅時候，喺個床頭嗰度行嚟行去，行嚟行去，冇靜嘅。咁跟住，喂，快啲翻上嚟瞓啦！乜嘢喂，不嬲佢都係知道佢有啲唔妥，咁又未去到嗰只。好，咁跟住咧，佢就照瞓啦，唔理佢啦，由佢度啦。你都知啊，一個人攰起上嚟，有時都費事再咩啦。一眯埋眼，我佢話一陣，佢即刻我老婆攞個鬧鐘係咁卜佢個頭， 係啊，癲咗咁卜佢個頭，卜佢嗰陣時，佢隻手又割撚咗脈嘅已經。跟住嗰一晚，嗰一晚就跟住入晒醫院，佢老婆即係都唔出得嚟啦，因為個精神係好有問題嗰只。咁當然佢經歷過一段時間，哇！咁佢自己又覺得哇，即係已經咁樣咯喎。跟住個老豆仲要無端端、無端端冇病冇痛嘅 嚇，八十幾歲冇病冇痛嘅，突然間就係、即係誒、呃交通意外。佢同一時間，同一時間係幾方面一齊嚟，嗰啲嗰啲嗰啲衝擊，佢自己要去自殺，佢自殺嗰單嘢咧，即係都有都有埋，嗯，冇死到冇死到，即係勸翻入嚟，消防員救咗佢嘅，直情係踢翻佢入去咁樣嗰只。嗯， 哇！咁你好奇怪啦！哇，一個人明明去到嗱，我哋當然啦，呢件事係一年至年半裏邊嗰嚿事嚟嘅。我頭先濃縮咗，大家見到，因為始終都係雖然唔係話特別交心，但係始終都係喂我啱啱入行，咁啊跟住我入行我都過咗成十年，佢先先見到呢個人係啦。咁跟住，所以即係都好好好好好有啲事咁樣屈住。好啦，到跟住鋪頭真係做唔掂。 賣盤、賣盤、賣完盤，即係已經再見唔翻呢家人，即係冇咗呢呢啲呢消失㗎啦。咁可以再聽翻佢哋嗰個誒頂咗手嗰、個，哇！即係呢個係佢頂咗手之後佢聽翻嚟嘅嘢，同埋啲之前啲伙計講翻低嘅嘢，因為佢做過乜嘢，佢只有啲伙計知啫嘛，佢老豆唔知啫嘛，客人亦都唔會知嘛，佢做乜嘢啊？原來。 佢將人哋嗰啲客人每一個，因為佢喺外國讀書咧，環保啊、經濟啊，即係佢佢有啲嘢覺得自己可以改變。當然第一樣嘢梗係講錢先啦。佢改變啲乜嘢？佢將人哋用每一單喪事用剩嘅所有嘢，包括金銀衣紙，包括祭品。 可能夜晚又即刻攞翻落去，一切可以再用得嘅嘢，佢照用一次。就算連佢出咗事嘅時候，佢都冇諗過係關呢樣嘢事，照做。即係所以，雖然我哋冇一個明文規定，因為但係我哋做呢行咧，最基本一件事啊，我哋咧要對得住自己嘅做啲嘢，係啦，因為我哋冇任何嘅牌照，冇任何嘅教育。 佢令到我哋要遵守，我哋做地產，你都有個叫做地產嘅營業員嘅守則啦，係咪？佢係冇人教我哋呢啲嘢，咁你係做成點咧？係真係睇你個人嘅品格。嚇、啊！呢件事咧，就臨尾我哋知道咧，都都好驚訝。喂，實你唔使講，你實有報應，你個個先人都咁做喎，你個個先人都偷鳩人啲錢喎。 你係偷嘢喎！而家製品嗰啲又重用，即係你可想而知，佢仲有乜嘢重用真係唔知。即係我做咁耐呢行咧，冇人係諗過會會搞呢科嘢嘅啊！所以即係有啲突然間消失嗰啲行家咧，咁大家都係真係可能真係有啲嘢做錯咗。嗯，嚇。 咁呢個你話係咪關嗰樣事咧？我覺得絕對係關嗰樣事。係啊，你自從佢嚟咗之後，一直乜都唔得嚇。呢啲睇住佢，我哋又個個即係扶搖直上，越做得多越鬆手。啊！呢、個訂咗一千蚊啦，得啦，唔緊要啊，執多啲俾佢啦啊咁樣。你越應該有個呢個咁嘅心態。即係依家喂，好話唔好聽，我對人、 對對對鬼、對喪家，全部都可以惡高個頭講嘢，因為我冇做過一件對佢哋唔住嘅事，啊，而且做到我依家想做嘅嘢，咁順便講埋。好啦，咁誒呢個就第一個我哋嘅殯儀嘅經歷啊。可能我覺得我講得唔夠恐怖，但係因為大意，我覺呢件事係唔係因為要想你恐怖，係想話俾你聽有件咁嘅事存在。好啦，咁啊，阿 Benson 你好似都有個 真人真事，我講嚟聽下。呢個故事咁啊，即係唔係故事係真人真事啦，嗯發生喺上個月嘅。咁我自己本身就有跑步嘅習慣噶嘛。嗯咁我慣咗，因為我朝頭早又翻學又翻工咁，通常都係深夜嗰段時間跑步啦。係。咁我係中意跑街啊，跑山邊嗰啲路噶嘛。嗯。有一次我跑邊度嚟嘅？ 荃荃灣四圍角村嗰啲位置啦，即係總之好近山嘅。嗯。仲有嗰啲村咧，你都知好多祖墳喺嗰邊嗰頭噶啦，嗯就好多隔音屏嘅公路嗰啲位置。係。咁我有一日跑步，跑同我細佬一齊跑，跑到上去接近，即係我我有 set 咗個終點啦，接近終點折返嗰陣時候，係聽到一個女人 同埋一個 B B 仔嘅聲跑緊嘅，跑緊嘅嗰陣時候，我即係我哋見喺側邊冇住宅嘅完全，同埋一個隔隔咗即係隔咗聲嘅啲隔幅，嗯即係隔音屏。嚇，即係嗰係啦啲公路啲車嗰啲，係係咪嗰啲啊？係啊。啊，咁我我嗰陣時候，我同我細佬兩個就跑一跑一步啦。好奇怪，側邊又冇樓又成咁，即係得間荒廢咗嘅學校，荒廢咗好多年間學校係冇人嘅直頭。嗯。咁 即係除非嗰嗰兩個人喺個學校度傳出嚟嘅啫，但係唔會啊！我哋因為之前都好奇咁走過入去睇過嘅，同埋嗰間咩學校啊？嗰間嗰間叫信義學校咯，啊但係荒廢咗好多年㗎啦，已經。依家都仲喺度嘅。仲喺度未拆嘅，冇人喐過。好嘅。但係就跑跑下步，聽到有喊聲喺入邊傳出嚟喺入邊傳出嚟。嗯。咁我哋都我哋我哋唔驚嘅，我同我細佬兩個。嗯。咁咪膽粗粗入去望下咯， 即係入去望下。係。行到行到去前面嗰度位，即係嗰個禮堂中間嗰度有一幅好大幅嘅黑白照，係已故校長嗰啲相嚟嘅。嗰陣時候我同我細佬，嗰陣時候好似等陣先，嗱啊佢佢呢幅相擺喺度，嗯佢係好似平時人哋即係 咩校董啊，有個係啊瓷相啊嗰啲係嘛？OK，即係唔係無端端有一幅車頭相咁樣放咗先啊？OK，即係嗰啲校董嗰啲啦。係係係半夜三更行佢會驚噶嘛啲黑白照。係啊。咁我同佢行嗰刻個心寒咗一寒，啊嗰個喊聲又冇咗，一出到去嗰一下，啲喊聲又嚟啦。跟住我同我細佬已經好驚好驚，嗯麻嗱咁跑翻去，跑到落去嗰陣時候，先知道 即係嗰即係聽人講啊，嗰嗰間學校曾經出過事嘅，即係發生過事出過咩事，即係話即係有有嗰啲即係父母虐打仔女，搞到佢即係喺學校度發發生嘅即係父母虐打嗰個仔女，但係佢喺嗰度自殺，個細路咯，係啊，個細路喺嗰度自殺個，細路俾人殺嘅， 即係個個細路喺嗰間學校俾人殺咗。佢嗰條屍埋咗喺側邊， O K，嗯即係係誒，唔係父母殺佢嘅。唔知唔知哦，依家都未知係籮，即係嗰啲擺喺個籮度嗰啲咧。哦，我之前睇故事嗰度，即係睇嗰啲鬼故嗰度有有講嗰啲咩籮底真係上網藏屍 search 我就知嘅。哦，係跟住 跟住個睇完睇完即係睇翻呢單嘢之後，我自己個心寒咗咯，即刻。哦，即係你睇翻呢件事，哇！係啊佢咁又係啊！你即係有啲嘢證實到，仲恐怖添嘅。係啊，開頭都真係跑跑下步，聽到喊聲我都好即係好好奇啦。我本身就咩都唔驚嘅，百無禁忌嘅個人，唔、嗯相信世界上有污糟嘢嘅。嗯自從嗰次之後咧，我冇跑過嗰條路，嗯一一次都冇跑。嗯，係啊，嗰度嗰度嗰度有冇人靈探過啊？有冇人 係咪熱點嚟嘅嗰度？就唔知啦。我淨知達德中學係咯，但係嗰間我唔知啊。達德小學達德聽過達德小學我達德係入咗全世界㗎啦。 咁其實我咁大個仔都未得你啱過嘅，係啦嗰陣時，以前跟鬼王嗰陣時就有教過好多次，但係一次都冇去過。去係啦過去過日頭咯，同班地產同事蛇王嗰陣時候入去睇過下咯。但係就冇嘢嘅日頭入去。日日頭唔驚嘅。 OK，係啊， 都係嗰句啦，即係唔好亂咁入啦呢啲地方，即係聽到咪算咯。啊，咁啊，唔好下次唔好咁咩啦。咁冇乜嘢嘛，翻到嚟都冇乜嘢嘛。冇啊，但係早排，嗯即係另一個經歷嚟嘅。我唔知有冇得罪過人，有人寄寄信，即係佢知我地址、知我名嘅，攝咗幾張陰司紙、牙籤同頭髮落嚟俾我咯。 即係我唔知，我從來冇得罪過人之類嘅，但係我唔知佢咁樣寄呢呢啲嘢俾我係咩意思咯。嗯我可唔好理啦能佢知，抌咗佢咪算咯。係啊，但係佢好多頭髮咯，個封信入邊。嘅恐怖。係啊。都幾核突嘅，啲頭髮。我阿媽話有封信俾我，我嗰陣時候都好奇，跟住一拆開入邊見到一張紅色色嗰即係紅色嘅陰司紙，嗯入邊有幾支牙籤，牙籤跟住有到好多嗰啲長嗰啲頭髮， 一紮嘅，女人應該係女人頭髮嚟嘅。嗯跟住我阿媽就問我係咪得罪人啊？我話冇啊！我讀書嗰陣時候同啲 friend 都即係同啲同學都好融洽啊。跟住同埋我個地址我梗係唔會周圍公開㗎啦，除非翻工嗰啲，但係唔會啊。同啲同事都相處得好好啊。都係嗰句啦，小心啲啦。即係收到呢啲嘢都好奇怪嘅，即係玩你都未必咁用心去玩呢件事啦。燈剪執頭。 係咪先？要要煎都冇收到，你都收到，你都真係好好恐怖啊！咁所以係咯，咁都係嗰句啦，唔好咁多事啦。即係羅蘭話齋，唔好咁多事啊。咁因為嗰你嗰啲地方始終都係荒廢咗咁耐，係啊。咁唔好特登貪白染走入去啦。因為達德小學嗰陣時咧，有條女就係、即係咁樣而上新聞啦，話即係發咗癲啊，有冇聽啊？係啊，入咗去， 入咗去冇事咪好啲咯，冇事咪係冇事，冇事好彩啦，因為你同你撞鬼，其實講真，你真係要你個磁場比較低啲啊，唔夠瞓啊，呢啲最容易嘅啦。行緊衰運啊嗰啲話最容易係啦。咁啊，好啦，咁啊都啊接翻，我都接翻過啦，繼續啦，又準備咗好多俾各位。咁誒、呃我想問下咧，各位有冇曾經試過咧？就係話係誒 誒發到一啲夢，發到一啲夢，而要你去做一啲，即係可能有啲你識嘅人或者唔識嘅人喺個夢境嗰度要你做一啲嘢，有有有冇試過？有。有冇試過？你你嗰個係點啊？我舅父咯，係啊，佢佢發夢報夢俾我知話佢唔夠錢使，因為佢過身嘅啦嘛。嗯佢係 食煙生 cancer 死嘅。嗯佢報夢係我同時我同我阿媽都發夢發到。嗯佢喺佢喺夢入邊同我哋講話唔夠錢使。嗯跟住就喺即係嗰啲每逢嗰啲節日都會燒翻。哦盂蘭節係咯，盂蘭節就燒街衣咯，燒翻俾佢。嗯跟住 OK 就冇發過嗰個夢噶啦。嗯，OK，即係我覺得佢哋係會，嗯，即係會同我哋講嘅。好，你哋咧，你有冇試過？試過，其實咁嘅，因為咧冇試過咧， 就真係咧，好即即係唔會有，即係好少可會突然間有一次，一係就成日有，一係就完全冇。嗱，點解我呢個我證實過㗎啦已經。其實咧，誒、所謂容易接觸到有報夢呢件事咧，我問米都問過㗎啦。點解淨係俾我第二個細佬就唔俾我第一同埋第三嗰個啊？因為咧，其實大家嗰個磁場唔同啊。佢嗰、個譬如大家嗰樣嘢強唔強咧，其實 大家就咁平常人睇就知嗰個人強定唔強㗎咯喎。嗱點樣分啊？喂，屌我哋呢啲一講嘢嘅，擺明係強嘅，即係好似你話見到，其實可能阿阿細佬啊，或者係阿 Benson 啊，即係你同佢講嘢呢啲咧，你個你係 feel 到係柔柔弱少少嘅，即係唔知㗎，你硬係有個感覺到嘅，就會真係會得，因為我第二個細佬係好腍謝謝嗰啲嚟嘅。 哎呦，我媽咪就講話要燒兩隻鄧麗君啊咁樣，即係問米嗰度又對對大家對對到嘴喎、我哋呢啲係發唔到喎。咁好啦，咁啊事件係咁樣嘅。咁我講咧，依家以下落嚟呢件事咧，就係講緊咧，其實就係、又係當然係誒有少少係我啲客嚟嘅。咁我有個伙計姓周嘅，即係幫我一直即係幫我跟緊我依家做緊嘅喪事嗰個禮儀師啦。咁 佢嗰個情況就係咁樣嘅。咁咧嗰個情況咧就係講緊有一日突然間誒、呃有個太太一直都誒、呃有揾誒誒誒有揾有揾緊我個同事。 誒，即係有同佢講話誒，喂發緊夢啊！即係話做完嘢，喂你記得你記得誒誒誒誒，同佢清誒記住佢咩啊？同佢整清理好嗰個位啊！ 因為佢哋做完出完品之後咧，咁係會翻屋企將佢嗰個神位擺上去，擺上去嗰個神台嗰度叫上位噶嘛。咁喺佢未出殯之前，即係守完嘢夜，即係去文賢館翻屋企夜晚就發咗個夢，發咗個夢，係啦、就係咁同佢講，就係、話喂，你記住幫我睇清楚個掃清楚啲位佢喎，掃清清楚啲喎，同埋記住 記住要問候人哋喎，記住一定要問候人哋喎。咁成個 focus 係咪去咗我同事周生嗰度？啊，咁當然啦，阿太太亦都好在心，真係去誒、我我同事跟住佢做成件殯儀，出完殯去食英雄飯，都跟住佢貼身照顧。咁直情就真係南和師傅咧上到去佢屋企嘅時候咧，都照做嗰個儀式。咁做完晒啦，咁 走啦，走晒啦啲人。咁跟住咧，佢哋誒即係嗰呢個太太咧，亦都真係好多謝佢。真係問下佢，喂你哋點啊？誒、誒使唔使食食啲嘢啊？飲杯嘢啊咁樣，咁連我都問候埋嘅，因為我冇出現過嘅呢件事，因為我唔得閒，係啦。咁佢連我都問下，咁佢做足啦，做足啦呢件事，好。咁跟住啦，佢真係等啲師傅啊，同埋我哋啊走晒之後咧，咁跟住咧， 佢就掃下個神台，因為做完晒嘢啲香灰啊，即係有啲污糟邋遢嘢咁樣掃翻乾淨佢啦。佢無意中咧就俾佢揾到一張紙，寫住周先生幾多號電話 number 咁樣嘅。咁佢個下意識，呢、個梗係我個同事啦，周生啦。咁佢就打俾佢，佢就唔係打嗰個電話，佢以為一樣嘅，佢就打翻佢手提 set 咗入去咁咯。喂，周生啊，誒、 係啊，你係咪跌咗張紙啊？啊，你係咪誒誒誒乜嘢啊？有個電話 number 係咪即係呢個電話 number 啊？係咪咩啊咁樣？咁冇睇個手提電話咁啊 set 咗個名，咁佢讀翻個 number 俾佢聽，我唔係我喎，唔係我嚟嘅喎，冇乜特別嘢。好啦，咁放低咗之後，佢繼續清潔，大約遲咗半個鐘左右啦。咁都係坐定定啦，即係已經搞掂晒啦。咁坐定定咧，呢、個太太咧就再攞起個電話，咁我今次就打呢個電話啦， 打呢個手提，即係就佢個手提電話打呢個電話，咁通啦，有個女人聽。啊你好啊，周生啊，唔係咪我係周生啊？我覺得佢都係八卦嘅啫，其實有冇理由有啲紙喺我哋嗰度，但我唔知嘅。咁問佢之後，個女人話：誒、係啊，你係邊位啊？我冇誒、我有張紙誒、就就寫住佢個名，所以打過嚟。誒、你係咪揾周 Sir 啊？咁樣我又同佢講係咪周 Sir 啊？咁跟住呢個女人諗嚟諗去，邊個周 Sir 啊？咁樣， 跟住誒、跟住佢嗰再問佢係請問邊位周 Sir 係做乜嘢㗎？咁樣。哦，佢係做警察嘅咁樣，跟住哦記得啦，就係、誒、因為佢先生咧係死於非命嘅，即係呢個太太嘅先生死於非命嘅客人咧，即係佢死於非自，即係非自然，就要去一啲公眾殮房見法醫官，而每一個遺體咧都會有一個阿 Sir 去跟住呢個客人入去見法醫官嘅，因為唔係醫院死，佢要需要有個警務人員證明啊嘛啲嘢。咁呢個周 Sir 就係嗰個警務人員啦。個周 Sir 就寫咗呢張嘢俾佢袋住，咁佢攞到翻屋企，可能就咁擺埋一邊咁樣。佢見完誒嗰、件事之後啦，咁跟住佢就問翻呢、個聽電話呢個女士啦。係啊，誒誒係係啊係啊係啊。咁啊跟住咁當然啦，呢、個女人呢、個太太梗係醒起佢老公同佢講要問候 人哋啊咁樣個樣，即係同埋要要即係同佢清理好啊嗰、個位置，咁同佢講。跟住啊點啊，周 Sir O K 嘛咁樣，即係奇怪噶嘛，你唔係佢聽。呢、個女人咧就係、呢個周 Sir 嘅親戚，就同佢講，就喺你打嚟呢三即係大約幾個字之前咧，佢就啱啱有個犯就喺粉嶺差館度同開槍射佢， 即係有個犯搶咗支槍射佢，有槍戰咁樣啦，係啦。咁呢單嘢有賣新聞嘅喎，原來。咁跟住咧，呢、個小姐咧就同佢閒談之間，啊咁佢點啊咁樣個樣啊，乜嘢冇事冇乜大礙啊嘛，講呢啲嘢啦。咁跟住兩個，一個就等緊喺醫院，一個咧就喺度同佢傾緊，即係嗰個嗰個小姐就喺度等緊嗰個阿 Sir。 等緊。咁都無聊同佢講咧，咁不如繼續講，佢有關心啊嘛。跟住傾開傾開， 呢、個太太就話翻俾我哋知，其實如果當佢發現咗嗰張紙嗰一刻，佢冇打俾我嗰個周生，即係冇打俾我個伙計，而直接係打嗰個電話打俾嗰個周 Sir，可能佢就係因為有電話而行咗出嗰個囚犯室嗰度，而唔使捱呢幾槍。嗱， 呢啲真係冥冥中真係有主宰嘅。嗯，係啊，呢、個唔恐怖嘅呢件事，但係係亦都係覺得，亦都係講得出先人，亦都係會有幫人嘅一面。但係可能佢喺某程度上，可能係一個夢境裏邊啊，或者係一個叫做係嗯誒，佢喺嗰個個空間入邊，可能有啲嘢要表達。 佢唔可以個，我發覺係咁嘅。原來唔唔係個個都可以表達得咁明嘅喎。喂，等間六點半記住攞啲飯去俾邊個邊個食，個個都係咁嘅喎。嗱，我而家同大家講一句咧，你哋真係如果有時發到夢咧，細心啲去咀嚼佢個夢嘅意思，因為我發覺每一個咧冇一個係講得清楚嘅，個個都係梗係有少少牽使咁樣俾你去諗。 唔好唔好，因為佢下邊有冇呢啲詞彙啊，大家都唔知咁啊，未落未死過，係咪先？咁所以但係細心啲咀嚼，可能佢有一個用意喺度，係啦。好啦，咁今日咧嘅時間咧差唔多，其實都仲有大量嘅嘢去供應。咁誒、呃、講到呢度為止，咁啊下個禮拜六同樣時間再同大家見面，拜拜。拜拜。